Eta erran bezala goiz berriko kumita bezala behaz OIP presuntegien behatokiko maite etxe berria dugu jakitez urteoz inkesta bat edo bilan bat egiten e, e, dela ikusteko frantziako presuntegiak zer dien, e, 2008 hogeita bi urtean tako behaz elki berrik, bon, erraiten aldugia maite egoera gero eta lahiago dela? Erraiten aldena da inoiz baino preso gehiago bat dela, <laughs> hamar iluski, e, usua, elgarizketetan erraiten dut, baina hala da irurogeita ama iru mila preso ziren maiatzaren um, apirilaren lehenian. Eh? Beraz uh, egiten du uh, preso anitz, preso metatze anitz, eta uh, ez da presondegiak ez direla, ez direla hortarako ere, zeta jakin behar da, ale, irurogeita ama iru mila preso oietatik, bi egun eta berroita mar preso lurrean lo egiten dutela. Beraz, eh, gutienez, hiru dira behatzi metro kuadratutan. Ez dakit uh, arrazue eh, metro bat etxean, kalkulatu, eh, iru metro, iru metrotan, eta kalkulatu, ebe hor badela, badela oe bat, gainean beste oe bat, lurrean matalaza bat, komoitateak, <laughs> eta iturri eh, eh, aska ere garbitzeko, bisaianta garbitzeko, mai bat, eta jarralki bat gutienez, espadabi, eta hiru pertsona batez ere, horbizi direnak, eh. batzutan hogeita bi horrenez, egunean, palima dira ateratzen, baina, ala, zinez egoera lagia da, hor sortzen dira beraz beran arteko gatazkak, eh, gaizki bizitzeak, uh, gainera presondegian presondegiratua balimazira obeduzu osasun biziki onian izatea, ez da egoeretan bizitzeko berda, da osasun onian izan. Eta zinez, bai, keskagarria da, Uh, Internazional mailako uh, hainbat eta hainbat erakundek eh, salatzen dute, eh, Frantses frantzes uh, estaduko presondegien egoera, eta, eta hor berrikitan ere berriz atera txosten bat, baina gertatzen da, ba, frantzes hausitegiek uh, segitzen dutela, jendea preso sartzen, edo zoin, delito, delito, edo zat, Eta batez ere, batez ere, gure gure diputatu eta senatorek segitzen dute lege, batzuk eh, lehen delito ez ziren gauza batzuk, orai delitu bihurtzen dituzte, eta beraz eh, hor uh, presandegira joaiteko arritzkoarekin. Hala. Bon, maiten alditugu uh, eh, setasun batzuk, adibidez gidatzia, karne, eh, gabe, bada jende, badira jende batzuk, bai honako presondegian ere, preso direnak eh, horren gatik. Edo, eh, edo gidatzia Moskoha izan ez, edo voilà, pertsona horiek ez zute da beste liku bat, gizarte untan, pertsona horien zata, eta uh, joan gabe edo edo beste zigor bat betetzeko eh, modu bat. Justoki behaz erraiten hin bai hiutan hogei eta hiu milako bat preso bat zela, hiutan hogei mila leku bat dielaik, eh, horrek bat dutila ondoio, gainezka diela eta balintzak oro eh, txarrago diela, hoi salatuik da, salatuik da ebai bi mila eta mazazpian janik izan zela, do estatiak hitzeman zila hamabost mila leku habo egin zutila, horre bai arra elkitzen da hoi, E, ez da deuze kamiatzen, eta txostenak dion bezala bai, e, hik egiten hina e, baldintza horietan, azkenean teorian delarik e, helbuia presua geho arra gizartelatziat, ez da bate bide horta juiten. Bai, e, teorian da, arra gizartelatziat, nahi bauzu presondegiaren egin beharra hori litzateke, me ez da hori gertatzen. Egiten duguna da, olako pertsona bat, e, gizartean... E, nola erran trabagarri dena, ebe zartzen dugu gizartetik aparte, iruz palau hilabetez, fitxi konpondu gabe. Hori da gertatzen. Horren mm. gatik, irurogeita ma iru mila preso, oipek beti erran du. Oietarik, iru mila lan jorosa dira gizartearen zat, besteak ez dira lan jorosa gizartearen zat, eh? Beste, iberzaie bide bat atseman, gure gizartean. Eta leku bat, gaur egun, ez dena egiten, badakigu, eh? Eh, presondigian, uh, eh, eden bat uh, behar lukete, eri dira, eri diren pertsonak dira, eren bat, aniza. Presondigiak, presondigian ere, geienak pobreak dira. Diru gabeko jendea da. Hor ere da, gizartearen, hola, eh? joiten zira, zuzen gipresondigira ez baduzu dirurik. Badakigu, eh, gure gizartean, ez bat duzu susik, gaizki biltzen zira. <laughs> Hala, hori beste, beste arrazoi bada. Eta gero, bada, kopuru bat, bon, hori eh, eh, gizartearen, eh, ez gizartearen, poderearen kontra holdartzen dena. Ne? Mm. Presondigia. Baina gehiengoa gehiengoak, eren bat psikoatrikoan egon behar lukete, eran nahi dut sendatua, mediko otza, maila, antaula, ez dute deus egitekurik presondigian. Baionan gertatu da, hilabete batez, hiru hiru presok su eman dute beren uh, eh, matalazari. Hmm. Badakizu ez hori? <laughs> zu, zu burutik pasatuko zaizu, ma hola gela it, zerratua den gela batean, gaua betean su emaitia ez. Eh, Gan nahi du burutik eh, ez uh, direla, untsa. Gero sueban eman onduan, oartzen dira, itotzen ari direla. <laughs> Ulerzen duzu? Hmm hori da, hori da historia. Eta gero, bestalde, gero pobrezia, eh, horatxe maiten da, uh, eh, frantzes estaduko uh, pobrezia presondegietan da. Eh. Mm. Pobreak, pobreak, ez pobrezia, pobreak. Eta bena, ikustez estatien eh, oharrak eginik dila, bai eh, frantzia heinean, bai nazioarteko heinean, eta egoera eh, kompondi ordez, susentu ordez, geuta eta edo pijago dela, e, zer da, nahikari eskasa baizik ez edo? Ez da, pixago, eh? berdin segitzen du. Gauzak ez dira aldatzen. Ez duzu uh, eh, murua tindatu duzulako uh, presondegi bat aldatzen. Eh? Ez da hori, da sistema aldatu behar dena. Da presondegi, eh, jendea ez igorri presondegira, hori eh? aizena da, Baina, bai, eh, segimen, segimen bat, uh, eh, psikologoak, eh, nola lan mailan ere, kudeak eta bat, dena. Ez da lehen egin dut, uh, presondegiaren ordez, adibidez, segipen bat. Me segipen baten ukaiteko, lan mailan ere, pertsona horrek berko ditu uh, aixetasunak. Uh, <laughs> ez ez dira egonen eko sortziak arte haidu. Eh? <laughs> Eh, beraz, uh, eh, ala, erran nahi du, behar dela uh, gizartearen konsientzia bat hori buruz, eta, eta gizarteak zinez behar dituela pertsona horiek eh, lagundu. Nun bait. Hori da, gero egoera hori zaindariek ere salatzen dute. Zeta hartzen dut beti baionako, baionako adibidea, eh? baionan irurogeita ama bost um, leku. dira, egun ta hogei, egun ta hoita preso, batzutan egun da behu me bon. Eta pentsa, irutan nogoita, ma bost, pertsonen zat direla zaindariko puruak. Baina ere, sozial mailakoak, medikutza mailakoak, orduan, eh, erotzikoak bada, erotzikoak bada. Uh, Erraiten dute aktivitateak baditu, egiten dituztela, eta sinesten dute eh, ikusi dut eh, txostena, badira aktivitateak. Aktivitateetan, uh, bost paso, ipreso dira aktivitate bakoitzan, horrek ze kostatzen du, eta gainera, eta ulertzeko da, zaindarien aldetik da, ez badira joaiten hobe. Hmm. Zeta baiunako presondegiko sisteman, uh, ateak zerratuak dituzte, gakotua dituzte, orduan nahi badute uh, eh, aktivitate batera joan, zaindari bat joan behar da, atea zabaldu behar zaie, eta joiten dira aktivitatera aldi horoz eskatzen du hor uh, bat. Eh? Aldiz uh, behin kondenatuta ez hola gertatzen. Eta presoak lasaiago dira taula. Baina justuki frantses estaduko presondegien problema da, presondegi eh, tipietan eran nahi du kondenatu gabeko pertsonetan. Ez hori da, frantses estaduak ere, sartzen ditu jendeak kondenatu gabe presondegietan, metaka, eta gero kondenatzeko egunean, behar zutan, kondena jahenik betea dute. <laughs> Hala. Jurentzeko hmm? azken hitz bat. <laughs> ez ez, beti eh, lan baduk, baduk egula, eh, ba, eh oipena, eta, eta nina inoke, oipez gehiago existitzea, me bon, egoera hori uh, hola deno, Segi, oipek segituko du.